verilen buraya kadar 12 ders anlattık 12 ders yaptık bu 12 dersi belirtmek istediğimiz fırkaların değiştiğini yaptık şimdi bütün bu kayıtları sunduktan sonra ve hangisinin hak olduğunu belirttikten sonra selefin ehlikinden tafsirli geniş bir şekilde bölülerine geçmeden önce birçok usul inşallah çünkü ancak bu zikrettiğimiz bu usuller fıkıh edildikten sonra şerefin bu konudaki görüşünü fıkıh anlaşılmış ve şerefe karşı yöneltilen birçok işler ancak bu usuller fıkıh edildikten sonra ihlallerle bırakıyor maalesef ehl sünnet kardeşler bu usulleri bilmedikleri için fıkıh edemedikleri için fıkıh etmedikleri için usuller hiç anlatılmadığı için birçok işgallerle baş başa kalıyorlar imanlarla hatta öyle ki birçok mevzu bazen yanlış bazen eksik bazen hiç anlayılmıyor içinde bulundukları bir sürü çıkar var ama maalesef farkında değilmiş nasıl ki her zaman derslerde söylediğimiz gibi özellikle Türkiye'de insanlar ilmi alimler, alimlerden, şerifin fehminden alimlerin kitaplarından vesaire anladıkları için kafalarına göre nasları anlayıp bildiklerini zannettikleri için telefonu nasları nasıl anladıklarına nasıl tefsir ettiklerini dönmedikleri için isim sıfatlarda onu onlar cümlesiyle yanlış anladıkları gibi hatta uluhiyette dahili çok mevzu yanlış anladıkları gibi imandaki birçok mevzu yanlış anlıyorlar veya eksik anlıyorlar veya hiç bilmiyorlar veya hak edemiyorlar o yüzden ki bu derste yani özellikle bu 13. derste bu usuller üzerinde duracağız önümüzdeki dersten itibaren inşallah yani 14. ondan sonraki dersten itibaren selefin tavsili olarak iman hakkındaki delillerine geçeceğiz dikkat etmişsen bunun filası kadar 13 ders yani bin filasla beraber 13 ders hiç yani doğru düzgün mesela şerefin tavsili delillerinden imanla alakalı bahsedilmiş akıl temele beğenmiş akıldan usullerden kaygılardan bahsedilmiş çünkü her zaman söylüyoruz usul olmadan görürler kısalanmış karıştırılır yanlış anlaşılır yanlış anlaşılır görürler eksik anlaşılır vesaire o yüzden özellikle bu dersleri bu ikili üzerinde duracağız önümüzdeki dersten itibaren ise Selef'in bu konu hakkındaki iman konusu hakkındaki delillerine geçelim inşallah bu usuller Youtube'lar bu ders şu ana kadar yaptığımız ve bundan sonra inşallah yapacağımız iman derslerinin akıl anahtar dersidir anahtar dersi bunlar fıkh edilmeden iman meseleleri ilmi olarak hiçbir zaman anlaşılmıyor özellikle bu dersler bugüne kadar maalesef zaten anlaşılmıyor ya akıl eğer bu dersi fıkh etmesin bu sonra üzerinde iyice düşünmeden sonra anlamazsan bundan sonra artık yani dert yapmamıza bile gerek kalmaz anlıyor musun yani o kadar önemli çünkü anlayamayacaksındır rahat edemeyeceksiniz daha birçok şey eksik anlayacaksınız ben de dedim ki o zaman yani akı e, buraya kadar yeter yani eğer bu anlaşılır buraya kadar yeter bundan sonra zaten fıkh edilmeyecek bundan önceki de tam oturmamış olacaktır o yüzden inşallah birinci dersteki usulleri fıkra tamam mı? yani bundan sonraki dersleri üzerine bunun altında açıldı ben anlatırken anlamadığım yeri sormuş olursan en son yani bu dersin sonu için kastettim bundan bütün dersler bütün bundan dersleri bittikten sonra veya bit, bitmeden on, birkaç ders önce de olabilir imtihan yapabilirsiniz tamam mı? Şimdi bismillah birinci sorumuz Birinci sorumuz şu İman ismin kitap ve sünnette mutlak olarak İman lafı İman ismi Kur'an ve sünnette mutlak olarak yani ne yani tek başına veya mukayyet olarak kullanılır iman hükmü kitaplı sünnette tek başına yani buna mutlak diyoruz ya buna ya mutlak olarak ya da mukayyed olarak diyor Kur'an'da sünnette kullanılır mutlak olarak kullanıldığı yani mutlak olarak geldiği zaman tek başına geldiği zaman tamam bak bak mutlak olarak kullanıldığı zaman mutlak olarak geldiği zaman Allah ve Resulünün sevdiği sözlü, zahiri ve batılı bütün ameller imanın müslümanına dahil olur yani iman hepsini kapsar anladın mı? bu mutlak olarak geldiğinde yani tek başına Kur'an'da ve sünnette bir maç görürsen o nokta tek iman bakımı mutlak olarak görüldüğü zaman bu Allah ve Resulünün sevdiği sözlü olsun, zahir olsun, batın olsun bütün ameller o nasıl gelen imanın müsemmasına ne olur? dahil olur yani iman bütün o amelleri zahir olsun, kalbi olsun, sözlü olsun bütün amelleri ne yapar? içine alır kapsar tamam mesela buna örnek ne işe? Sahne mesela أبو هريرة حديث الإنسان بدرجة الإيمان يجب أن يصلون شعبة يجب أن يصلون شعبة إيمان 60 رواية 70 شعبة أعلاها قول لا فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمامة الأذى عن التاريخ من أن اسم لا إله إلا الله şehir ve en aşağısı yoldan eziyet verecek şeylere ne yapmak mücadele etmek kaldırmak vel haya uşuadetun minel iman haya da imandan nedir? bir şubedir bak şimdi burada iman tek başına getirebilir mi mutlak olarak? getirebilir mi? ne diyor bunun içine? bütün İslam'ın İslam'ın hayırla alakalı dinin hayırla alakalı bütün cümleleri bütün parçaları bütün analar bunun içine girdi doğru değil çünkü neden İslam'ın İslam 73 şey iman 73 şubedir dedi en üstüne la ilahe illallah en altına özellikle şeyleri kaldı en altına bir sünnet tayin etti en üstüne bir sünnet tayin etti o zaman iman bütün ne yaptı bunların arasındaki bütün amelleri de ne yapmış oldu o zaman iman mutlak olarak zikredildiği zaman tamam eşittir din iman eşittir dinin hepsi yani tamam işte bu mutlak geldiği hali böyle ne dedik ya mutlak ya da mukayyet doğru mu mutlağı anlattık şimdi önemli olan buraya yakalamak dedik ki ya da mukayyet olarak gelir eğer mukayyet olarak gelirse ne demek eğer mukayyet olarak gelirse bu mukayyet olarak gelmesinin çeşitli halleri vardır çeşitli hallerde gelir yani iki şekilde mukayyet gelebilir iki şekilde mukayyet olarak gelebilir bazen İslam ismiyle beraber gelir yani İslam ismiyle beraber gelir tek başına gelmez şimdi mutlak olarak gelmesi neydi tek başına gelmesi mukayyet olarak gelmesi tek başına gelmesidir yani ne iki hali var mukayyet olarak gelmesi ya İslam'la beraber gelmeyle mukayyetidir yani İslam'la beraber götürülmeyle beraber mukayyetidir ya da salih amel ile birlikte mukayyetidir anladın mı? yani bir nas için iman var aynı nasla İslam'dan da bahsediyor veya bir maç görüyorsun iman var aynı maçta yanında salih amel getirdi işte bir mukayyet hali iki hal tamam mesela örnek mesela İslam'la mukayyet hali gelmesi mesela Cibril hadisi gördün mü? Cibril'in ne sordu? İman nedir? Sonra İslam nedir? Gördün mü? Hayır ve yine Allah subhanahu ve teala mesela buyurduğu gibi mesela kâletil arabu amenna kullem tu'minu ve lakin kullu eslem bedeviler arabiler ne dedi? iman ettikler Allah subhanahu ve teala ne dedi? kul de ki lem tu'minu iman etmediniz ve lakin kullu eslem İslam olduk dediniz bak burada da iman zikredildi mukayyet olarak aynı masada ne zikredildi? İslam zikredildi doğru mu? bazen de ne dedik işte yani dedik ya mukayyetliğin iki hali var ikinci hali dedik ki salih amelle birlikte gelmesi mesela Kur'an'da çok Allah subhanahu wa ta'ala mesela buyurdu innellezine aminu ve aminu salihati kânet lehum cennâtil firdevsi nezula iman edip salih amel işleyenlerin konakları firdevs cennetleri buldu Allah bak ne yaptı salih iman ve yanında neyi düşündü salih amel tamam şimdi mukayyetliğin ne olduğunu anladık ve hangi hallerde mukayyet edilir onu da anladık doğru mu? Kısaca tekrar Şimdi şöyle Dedi ki iman mutlak olarak gelir Şu mutlaktan kastımız önce yakalıyorum Mutlaktan kastımız iman tek başına mutlak olarak yıkabilir tamam bu mutlaka mukayyetten kastımız şu kastımız ya mukayyetten mukayyetten kastımız şu tek başına değil de iki halden bir hal üzere gelir yok gerçi üçü de mukayyet ama bazen İslam'la beraber mukayyet gelir İslam'la beraber gidiyordur bazen de salih amelle beraber gidiyordur salih amelle beraber zikredilmesi hali vardır bir de İslam'la beraber zikredilmesi hali vardır şimdi de ne yaptık örnek verdik konusunda doğru mu? şimdi arkadaşlar burayı bilmiş işte böyle muhayyet halde geldiği zaman iman yani ya salih amelle ya da İslam önemli önemli olan muhayyet halde geldiği zaman bu iman bak nifakla imanla ne kastedilir? Kastediler kastedilir Bakın mutlakta ne dedik? Mutlak zikredildiği zaman kastediler mi kastedilir? Yoksa azalarla ameller mi kastedilir? Hangisi kastedilir? Hepsi Bütün dinin hepsi Doğru mu? Bu mutlak olarak zikredildiği zaman bütün dinin hepsi çünkü mesela işte Müslüm'deki ayet gibi iman mutlak olarak gelmiş tek başına en üstü la ilahe illallah bak sözlü amel la ilahe illallah sözlü söylemek en altı yoldan ezber verecek şeyleri kaldırmak bak bu azalarla amel haya imandan şubedir diyorlar bu kalbi amel yani bunun bütün hepsini ne? iman kapsamıştır yani iman eşittir bir mukayyet olarak geldi ancak şey mutlak olarak geldi ancak mukayyet halde geldikten yani imanla beraber İslam yani imanla beraber salih amel bitirmediği zaman imanla kalpleriler kastedilir İslam ile de zahiri ameller kastedilir ve yine iman edenler ve, ve salih ameller şeklinde geldiği zaman iman kalbi amelleri he, salih ameller ise ne? zahiri amelleri İslam ise zahiri amelleri ne yapar? kapsar mesela delil gibi hadis gördün mü? mesela delil şimdi cübül halinde iman mutlak mücazı mukayyet geldi mukayyet geldi mukayyet olarak geldi değil mi? neden? çünkü sadece iman zikredilmedi ne yanında zikredildi? İslam bak Nebi Sallam imanı nasıl anlattı? Allah'a inanmak, peygambere inanmak değil mi? Melekeye inanmak, Resulü'ye inanmak doğru değil mi? Kitaplara inanmak, ayet gününe inanmak doğru değil mi? bu imanı neyle tefsir etmeli tefsirden? Harcı amelleri İslam nedir sorduğu gibi Nebi Sallam neyle tefsir etti? Zahiri amellerle, azalarla amellerle doğru mu? Neden? Çünkü iman ve İslam beraber gidilir yani iman olmazsa o hadise muhayyed olarak ama gel gör ki başka hadiste Nebi Sallam sözlü amelleri de azalarla ameli de kalbi ameli de imanla tefsir edilir mesela işte okulumuz iman 73 şubedir en üstü la ilahe illallah'ı söylemek var la ilahe illallah sözünü söylemek dille amel 16 yoldan ezbet verdiği şeyleri kaldırmak haya kalbi amel imandan şubedir görüyor musun iman tek başına bir sözü bir sınavlı ama dünya hadisine bakıyoruz farklı nasıl oluyor dünya hadisine baktığımızda imanı tefsir ederken sadece kalbi amellerden bahsediyor imandan bahsederken İslam, İslam'da ülkenin zahir amelleri kastediyor neden? işte az önce belirttiğimiz eğer mukayyed olarak gelirse ne? iman kalbi amelleri kapsar İslam azalarla ameli kapsar yine aynı şekilde Kur'an veya sünnette bir nasıl gördüğümüz zaman mesela iman edip salih amel işleyenler şeklinde iman burada neyi kapsar? kalbi amelleri iman kalbi ameller salih ameller neyi kapsar? zahiri ameller kapsar tamam buraya kadar bir sorun var mı? işte burası zaten ileride tavsiyeli geniş bir şekilde gelecek inşallah tamam ancak dediğim gibi özellikle buradaki bizim masalımız imanın kitap ve sünnetteki yürüyüşün hakikatini bilmek şimdi bu Lezim öyle el Arapça özel e, bir kalıp yok Şöyle bir kalıp var İza ftaraka içtema'a İza içtema'a ftaraka İza İza ftaraka içtema'a Şey pardon İza içtema'a iftaraka Ve iza ftaraka içtema'a Yani Toplandıkları zaman ayrılırlar Ayrıldıkları zaman toplanırlar eğer Arapça kalıp yatan alimler böyle anlatmışlar toplandıkları zaman ayrılırlar ayrıldıkları zaman toplanırlar ne demek toplandıkları zaman ayrılırlar yani imanla İslam toplanın, toplandığı zaman ayrılırlar ne olarak ayrılırlar mana olarak delalet ettiği şeyler olarak ayrılırlar mesela cibir hadisi imanla İslam toplandı mı bu nasıl toplandı mana olarak Nebi Sassan'ın ayrı ayrı anlattı mı imanla İslam toplandığı zaman ne yapar? Ayrılırlar. Ama ayrıldığı zaman ne yaparlar? Toplanırlar doğru mu? Mesela işte Müslüm'deki hadis gibi. Bak iman tek başına zikredilmiş ayrı olarak İslam'dan ama İslam'ı içermiş doğru mu? Şimdi iman yetmiş şu şurada bölümde bunun içinde namaz yok mu? Oruç yok mu? İslam'ın şartları yok mu? Neden? Çünkü en bismillahirrahmanirrahim en altı yoldan ezet böyle şeyleri kaldırmaz. Bütün dinin hepsinden arasında mesela Allah Kur'an'da dediği zaman İnne dine endallahul İslam Allah indinde din İslam'dır dediği zaman bunun içinde iman yok mu? İslam eşittir burada iman değil mi? Bak ayrıldı iman İslam, İslam imandan ayrıldı buna yani tek başına geldi İslam neyi kapsadı? İmanı kapsadı o zaman iman ve İslam birleştikleri zaman bir mesle ayrılırlar ayrı ayrı birleştikleri zaman İslam imanı kapsar iman etmek İslam'ı kapsar yani birbirlerini içerirler tamam ancak cümle söylediğim gibi bizim buradaki maksadımız yani imanın Kur'an'da sünnette vurudiyetinin nasıl olduğunu vurudiyetinin hakikatini bilmek tamam dediğimiz gibi eğer mutlak olarak gelirse kitap sünnet sahab, hatta sahabe ve selef eserlerinin hepsinin delalet ettiği şudur ki bu iman ismi ameli de ne yapar içerir açık bir şekilde amelin imana dahil olduğunu gösterir tamam bundan dolayı şimdi mesela Allah subhanahu ve teala ne buyuruyor bak dikkat et إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم, لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman ne yapar? Kalpleri ürperir ve kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bu onların ne yapar? imanlarını arttırır bu onlar ne yaparlar? Rablerine tevekkül ederler ha? dikkat et müminler şunlardır diyorlar İzâ zikirallahu ve cilet kulûbuhum kalpleri ne yapar? kalbin ürpermesi hangi amellerden? kalbi amellerden değil mi? ve izâ tuliyet aleyhim ayatuhu zâdetum imana ama ayetleri okunduğu zaman bu onların imanını artırır ve alâ rabbihim yetevekkulun Rablerine ne yaparlar bunlar? tevekkül ederler tevekkül hangi amel? kalbi amel değil mi? kalbana onlar ki bak devam ediyor Allah onlar ki yani kim müminler yukumunu salat namazı ikamet ederler hangi amel zahiri amel onunlar odaknahum yuntukun hangi amel zahiri mali amel Ula sonra ne diyor dikkat edin sonunda Ula ikehumul müminun hakka işte gerçek müminler nedir? Onlardır görüyor musun? Lehum derecatun inda rabbihim Onların Rableri katında dereceleri vardır Bak derece derecedir görüyor musun? onlara bir mağfiretin ve onlara bir mağfiret vardır Rablerinden ve ufkun kerim kerim bir rızık vardır Görüyor musun nasıl iman tek başına zikredildi bütün hepsini içeride O zaman bir bir bize attınız yakaladık mı bunu? Şimdi ikinci aslında Şimdi bu ikinci asla çok dikkat etmem lazım Karışık gelebilir Gidip de kutuyu düşünüp veriyorum Yok ha tamam tamam eğer karışık gelirse sor sorun değil ama e, bu özellikle bu ikinci asım çok önemli bu ikinci asım mutlaka yakalaman lazım mutlaka çünkü sen bunun ileride ileriki derslerde bu insanlar için göreceğim maalesef birçok işgal özellikle bu ikinci asrın fıt edilmemesinden dolayı kaynaklanıyor bak şimdi herhangi bir için iman olarak düşünme önemli değil genel olarak yani Kur'an ve sünnetteki herhangi bir isim kafir olur, fasık olur, münafık olur, mümin olur herhangi bir isim iyi olur, kötü olur, yakışıklı olur, güzel olur, çirkin olur herhangi bir isim tamam sen buna genel mantık olarak bak herhangi bir isim bu ismin kendisiyle alakalı hükümler yani bu isim bu ismin kendisiyle alakalı hükümlere göre ispat veya net olmuş yani herhangi bir isim düşün bu itimin kendisiyle alakalı hüküm yani bu itim kendisiyle alakalı hükümlere göre ispat beyan ediyormuş bu Arap dilinde ve diğer dillerde maruf olan bilmem bir şey ne demek bu eğer bir isim mesela bir durumda yani herhangi bir halde herhangi bir durumda ispat ediliyorsa birileri için yani ben sana mesela bir isim ispat ediyorum diyorum ki ee, Abdullah yakışıklıdır bak şimdi ne yaptım yakışıklılığı bir, bir yakışıklı isimle ne yaptım sana ispat ettim veya dedim ki Abdullah yakışıklı değildir ne yaptım bak yakışıklılık ismi senden nefret Şimdi aynı bu şekilde düşün böyle herhangi bir isim yani bir ismin kendisiyle alakalı Kur'an ve sünnette diyelim hükümler var kendisiyle alakalı hükümlere göre işte bir ismi ya verirsin ispat edersin ya da edersin yani bu duruma göre değişir bu Arap dilinde maruftur yani aynı kişiden akıl aynı kişiden bazen o isim ispat olunur bir halde ve aynı kişiden o isim bazen nefi de olabilir bak şimdi bu sana zahir tuhaf geliyor değil mi düşün ki bir sıfat bir özellik bazen sana ispat ediyorum ben bazen de onu senden kaldırıyorum bu ikisi de mümkün Kur'an'da şimdi ama neden çelişkiden dolayı mı değil neden dolayı o anki konumuna göre o anki senin konumundan o anki kıyaktan o anki mevzudan o anki halden o anki durumdan dolayı böyle Tamam bu duruma göre bir adam Şimdi birazdan daha yanlış olmuş Ancak genel mantığı yakaladım mı? Ve bu Arap diline de Arap dilinde de maruf bir şeydir Bazen bir isim bir isim insana net yolunur bir, bir siyakta Aynı isim başka siyakta başka ortamda başka durumda senden net yolunabilir Bu dilde maruf bir şey Sadece bu Arap dilinde bir bu diğer dillerde de bütün dünyadaki dilleriyle bunlar çünkü bu e, insanlığın örfüdür yani herhangi bir ülkenin şerri dinin veya adetin örfü değil bütün insanlığın örfüdür anlatabiliyor muyum? bazen senden nefs olunur bazen senden ispat olunabilir durumdan göre aynı kişi aynı isim aynı kişi tamam şimdi birazdan daha anlayacağız o yüzden diyoruz ki eğer bir isim bir durumda ispat ediliyorsa tamam ispat edilirse her durumda da her halde de ispat edilecek diye bir şart söz konusu değil benim söylediğim yani ispat edilmesi gerekmez her durumda yani ben sana bir şey, bir isim, bir sıfat, bir kişiye, bir şartta, bir topluluğa ispat ediliyorsa ispat ediliyorsa illa her yerde de ispat edilecek diye bir şartiyet söz konusu tamam mı? ispat edilmesi lazım aynı şekilde nefil de böyle illa nefil olmuyorsa bir topluluktan illa her halde her ortamda her durumda ve nefil olması ne? Görülmez. çünkü duruma göre bir değişiklik kazanabilir mesela buna buna misal ne diyor mesela bak şimdi münafıklar bu aklı çok iyi yakalaman lazım bu aklı yakalamazsan İslami bilgilerin birçok şüphelerinin altından kalkamazsın haricilerin birçok şüphelerinin altından kalkamazsın birçok ayeti, hadisi, nasıl yanlış anlatın anlayamazsın, fehmedemezsin tamam mı? bunu çok iyi yakalanın şimdi buna ne dedik? misal ki mesela münafıklar çok misal ama özellikle mesela münafıklar Kur'an bazen münafıkları müminlere dahil eder Görüyor musun Kur'an'da Yani müminlerle beraber dahil eder Aslında müminlerin arasında bulunur Bazen de onlar müminlerden değildir Onlardan değildir der ancak ispat bölümde söylediğimiz gibi yani ispat edildiği durum ile nefret ettiği durum aynı durum değildir sebepleri var duruma göre durum her durumdaki katı diğer durumdakinden farklıdır anladın mı burayı şimdi mesela Allah subhanahu ve teala ne buyuruyor Ahzab suresinde kad ya'lemullahul muavvekine minkum bak münafıklar hakkında dedi tamam bak Allah ne buyuruyor قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوَّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِكُمْ هَلُنَّا اِلَيْنَا هَلُنَّا اِلَيْنَا içimizden engelleyenleri yani savaş savaşı engelleyenleri ve kardeşlerine bak şimdi dikkat edin içimizden engelleyenleri ve kardeşlerine yanımıza gelin diyenleri Allah elbette edilmiş ولا يأتون البأس ولا يأتون البأس إلا قليلا zaten bunlar tek az, tek az savaşırlar diyor Allah eşşüfheten aleykum onlar gelseler bile savaşa gelseler bile size karşı cümlelik ederek gelirler فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت korku geldiğinde ölümden üstüne baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş halde sana baktıklarını görür فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ o korku gidince de فَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِلَابٍ اَشِّحَةً عَلَى الْخَيْرِ hayra karşı oldukça düşkün kimseler olarak keskin dillerle teslimliğin getirirler ulaike lem yu'minun onlar iman etmemişlerdir fe ahbetallahu a'malahum bu yüzden Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır ve kâne zâlike alallâhu yesîrâ bu Allah'a nedir? çok kolaydır bak şimdi ayetin başında ne Yahudi olanları yok ondan önce burada bir başka bir var kad ya'lemullahu muavvihine minkum velkailine bi ihvanihim helumma ileyna içinizden engelleyenleri savaşın engelleyenleri ve kardeşlerine kim bak ve kardeşlerine münafıklar kime, kime diyor kardeşlerine diyorlar ki kim o kardeşleri bak Allah ne yaptı münafıklarla müminleri ne yaptı burada kardeşim kardeşim içlerin, iç, engelleyenleri ve kardeşlerine yanımıza gelen, gelin diyenleri Allah elbette bilir burayı şimdi yakaladın aklına tuttun mu bu ayet bu ayet ahmet sürecinde kaçıncı ayet Allah alem 18-19 olmuş tamam mı? Şimdi bakalım Başka ayette münafıklar için ne buyuruyor Allah subhanahu wa ta'ala Ve yahlifûne billâhi innehum ve minkum Onlar muhakkak sizden olduklarına dair Allah'a ne yaparlar? Yemin ederler Nasıl yemin ediyorlarmış bunlar? yüzünden olduklarına dair yemin ederler şimdi Allah müminlere kısadan ne buyuruyor diyor ki ve yahlifuna o münafıklar ne yaparlar yemin ederler Ne yemin ederler billahi Allah ne üzerine innehum leminkum sizden olduklarına dair ne yaparlar yemin ederler sonra Allah ne buyurur ve ma hum minkum halbuki onlar sizden değildir velakin kavmun yasakun fakat onlar korkak korkak bir toplumdur ve söyleşilir bak şimdi Allah subhanahu ve teala Ahzab suresinde bir ayette hatta ayetin devamında yani onların özelliklerinden de bahsediyor yani لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً اَوْ مَغَرَاتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا اِلَيْهِ vahim mekmehun eğer sığınacak bir yer yanık mağaralar veya sokulacak bir bölük bulsalardı elbette oraya doğru koşarlardı yani bunlar hariç münafık Allah subhanahu ve teala ne buyurdu onların sizden olduklarına dair yani onlardan olduklarına dair yeminlerini Allah subhanahu ve teala karşı bunlara karşı neydi ve ma hum minkum halbuki onlar sizden değildir ama bak ahlak çocuklarına ne yaptı onlar kardeşlerini ne yaptı kardeşim doğru mu? bak şimdi bu iki ayet tut şimdi ahi malum ki şimdi bu ikinci ayet ne tövbe suresinde öbürü ahzab suresinde şimdi şu malum bir şey buradaki günah yani tövbe suresindeki bu, bu durum az önceki ahzab suresi var ya ahzab suresindeki o durumdan günahtan daha hafif bir günah tamam mı? çünkü orada neler yaptıklarını okuduk neler yaptılar savaştan alıkoyarlar vesaire daha hafif ama gel gör ki bu ayette türden değillerdir diyor anladın mı azap suresinde daha kötü durum olduğu halde burada daha hafif durum olduğu halde yine de Allah ne diyor sizden değillerdir diyor ama az önceki azap suresi ayetinde münafıklar için kardeşlerimiz ancak neden işte bak az önce çözümümüz kaldı bir isim bir yerde ispat olunur aynı için aynı kişiler için başka bir makamda ne şey olmalıdır sadece bu ayeti vermemizin bu bir ayeti vermemizin tek bir sebebi var tek bir sebebi var ileride istersen bu ayetlerin tartışma ediyoruz ama tek bir sebebi var o da ne var şunun ispatı yani bir için bir yerde sebebinden dolayı siyasından dolayı o anki durumdan dolayı ispat edildiğilerine aynı isim aynı kişiler için başka sebepten başka durumdan içinde bulundukları başka halden dolayı ne yapılır? net yolundur bunu ispatladı Kur'an'da sadece bir örnek onlarca onlarca örnek var Kur'an içinden bunlarla alakalı doğru mu? bu dilde maruf bir şey bütün dillerde de maruf Arap dillerde de zaten bu zahir bunu açık tamam şimdi şimdi buraya yakala işte ikinci haftayı da asıl bu yapılması gereken nokta burası çünkü bu önce bir misali vermemiz gerekiyor işte akıda aynı şekilde iman da böyledir şey. anladın mı iman da böyle şey. bazen bir kişiden veya bir taifeden iman bir konuda bir konumda net yolunur sonra görürsün ki başka konumda başka siyakta aynı kişiye veya aynı topluluğa iman ispat geçen hafta konuştuk ya Fatih bir kölenin demesi gibi falan şimdi onları yakalayacaksın anladın mı? bunları şimdi yakalayacaksın biraz bak şimdi bakın bu nedir? yani nasıl oluyor bu? bir topla iman mesela nispet ediliyor sonra aynı toplumdan iman nefret ediliyor nasıl bir şey yani nasıl olur? birisinin veya bir sıfatın bir özelliğin aynı kişiden veya tayfeden nasıl oluyor da bazen nefyolunur bazen bir ispat şimdi bakın imanın püf noktası burasıdır imanın aslı vardır bir neyi vardır kemali vardır doğru mu? imanın aslı vardır kemali vardır ehli sünnetle iman herkes ne? herkes eşit değil içinde iman aslı vardır yani iman çok fatih bir insandır imanı çok zayıftır ama dinden daha çıkmamıştır onda imanın aslını duruyordur bazen de imanın ne var kemal kısmı var tamam aynı şekilde imanın neyi var asıl zahiri var bir de batını var yani ne mesela zahiri olarak bu insana ne olarak bakarız mümin olarak bakarız batında o insan ne olabilir münafık, münafık olabilir veya biz bir turist görürüz yolda bilmem Amerikalı bir turiste benziyor bir tipi Anladın Belki zahiren küfür milletinden bir kimmiş gibi Ama ama mümindir olabilir değil mi? sadece suçu şey onlara sadece suçu şey onlara benzeriyor şimdi önemli değil yani yani imanın aslı var kemali var zahiri var batını var doğru mu? As, bak şimdi o yüzden hani dedik ya bazen bir isim ispat olunur bir kişiye veya bir tayfaya bir konumda başka bir konumda da görürsün aynı kişiye veya tayfaya net yollanabilir neden? asli itibariyle ispat olunur sonra aynısı kemali itibariyle başlanır anladın mı şimdi şimdi bazen birisine iman ispat olunur neden yani aslı kastedilir bazen de birisinden nefs olunur yani ne kemali kastedilir var mı arasında bir çelişki hiçbir şey çelişki yok değil mi çünkü ispat edilen kısmı ne imanın kemali mi değil kısım nef yolunun kısmını kemal anladın mı? bak şimdi aynı şekilde mesela eğer cezalar bak şimdi bak şimdi ceza, cezalar hukuklar miraslar had cezaları gibi dünya ahkamlarıyla ile alakalı olursa kişilerin zahiri itibar alınarak ne isim verilir? onlar için yok anladın mı? çünkü bu türlü konularda batını bilmek mümkün mü? bundan dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bak şimdi münafıkları cezalandırması böyle bir şey söz konusu değildi doğru mu? halbuki bu münafıklar Allah ümründe cehennemin en alt tabakasındadır ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu, bu münafıkların hepsini biliyor muydu? için hepsini bilmiyorum hepsini bilmiyorum mesela Allah subhanahu ve teala ne diyor ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم diyor ki Medine ahalisinden Medine ehlinden münafıklıkta uzmanlaşmış yamanlaşmış kimseler vardır siz onları bilmezsiniz doğru Allah ne diyor nahnu na'lemihim biz onları biliriz muazzibuhum onları iki kere cezalandırırız ve şimdi yönlüğüne ile azabın sonra ne azim bir azaba onlar şirkten bir şey getireceklerdir işte bunun doğru değil mi? şu Allah katında bu azabı hak edenlere Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından İslam elinin hükümleri diyor doğru mu? Mal, mallar, had cezaları hadler, dinleri hukuklar hususunda İslam ehli muamelesi görüyor bu yüzden Şeyhül İslam'ın da Rahimallah bir tane akıdan müsaade ne olacak o yüzden diyor ki yani Şeyhun İslam yani bundan dolayı da bu yüzden de Şeyhun İslam'ın da kıtabatında dediği gibi kendilerinden imanın net olması onları kafir kılmadı yani dünyada kafir görülmediler bunlar anladın mı? sadece ahiret hükümleriyle alakalı iman nefyolunur dünya hükümleriyle alakalı ise iman nefyolunur bundan dolayı mesela şimdi ahi bundan dolayı mesela sahab hadisinin veya cariye hadisinin veya müminin köle ayetini anlıyoruz değil mi? bak şimdi sahab hadisini biliyoruz bugün Nebi Sallallahu bir taksimat dağıtıyor birisine vermiyor Sa'd Sa'd Sa'd radıyallahu anh bunu görüyor doğru değil mi? Nebi ya Resulullah diyor on mümindir Nebi Sallallahu ne diyor? O Müslüman yani Müslümandır tekrarlıyor mümin ne tutuyormuşsun diyor o mümin diyor ne tutuyormuşsun diyor bak şimdi Sad radıyallahu anh neyi ispat etti orada bulunan kişi için imanı Nebi Sellem ne dedi iman ismini ne yaptı orada engelledi doğru mu Müslüm dedi peki şimdi o Sad'ın tezkiye ettiği bir adam doğru değil mi tezkiye değil mi Peki Nebi Sallallahu de o adamı seviyor muydu? Seviyordu. Delil hadisin sonunda Nebi ben bir kişiye veririm. Yani şey ben bir kişiye men ederim neden? Onun sevdiğinden dolayı. Şimdi bak şimdi bunu aklında Bizim başka şimdi bir hadis. Bunu aklında bir şimdi şey sahabe Başka bir hadis. Bizim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cariye hadisini biliyoruz adam götürüyor cariyesini işte kıttanın kıtta uzun işte e, çoban olarak gördü işte cariyesini vesaire tanesi yemiyor vesaire sonra getiriyor Nebi Sallam'a Nebi Sallam ne diyor Eyn Allah doğru mu? Allah nerede? Nebi Sallam e, cariyesini cariye ne cariye? Kıttanın tamamı üzerinde sonra Nebi Fıtır'ın ne diyor ben ana ben kimim ve ente Resulullah sen Allah'ın Resulüsün Nebi Fıtır'ın ne diyor ve atıkha fe inneha mu'min bak şimdi onu azab eden müminlerin nasıl oluyor bu bir tane kadın Nebi Fıtır'ın iki soru sordu Allah nerede semanın üzerinde ben kimim Allah'ın Resulüsün gittim mümin nasıl olduğu gel de Ka'b hadisine Ka'b hadisine bak Ka'b hadisine bak Müslümandır diyor halbuki şüphe var mı o sahabin tefsiri sahabe de Allah Resulü'nün Allah Resulü olduğuna iman ettiğine ve Allah'ın semanın üzerinde olduğuna inandığına bir şüphe var mı? E, itikadlar aynı, yorumlar aynı nasıl orada meşhur şey orada şey yapıyor bak şimdi Saad'ın akı, Saad'ın siyası, hani dedik ya siyasa göre, duruma göre, hale göre nedir? Olay ele almış, doğru değil mi? Bunu gösteriyor bir durum Benim ben anladıktan sonra vermiş olur Ben anladıktan sonra ver, tamam mı? Saad hadisi Anladım, onun sevinci var, şimdi güzel sevinci var Şimdi bak, Saad hadisinde akı makam hangi makam? Tezkiye makamı doğru mu? Tezkiye makamında bir insanın mümin olarak tezkiye makamı vermek çok hoş nedir? Çok hoş değil de tezkiye makamında imanın aslını kastetme makamında mümkün çünkü neden Nebi Sallallahu Müslüm derken Allah için şimdi mümin olmayan bir insana Müslüman denir mi? iman hiç bulunmayan kalbinde insana Müslüman denir mi? de bu adamın kalbinde iman var yok mu? var değil mi? iman, iman var yani Nebi Sassalem Müslüman Müslüman dedi demesinde demesinin içinde o adam mümindir yok mu? var değil mi? ama imanın neyi var? aslı yok tamam şimdi bak Saad neyi ispat ediyor? imanı ispat ediyor ama hangi makamda? Tekiye makamda ee, ki tezkiye makamında şimdi bak tezkiye makamı nedir mesela Allah subhanahu ve teala ne diyor innemel mu'minun lezine izâ zikirallahu ve jilet kulubu müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir sonra sıfatlarından bahsediyor doğru mu? daha mümin dediğinde o mümin lafının içine Allah'ın övdüğü o sıfatlar da dahil, o, dahil olur doğru değil mi? mümin lafının içine dahil olabilir işte fethiye makamında olduğu için Nebi Sallam Müslüm'de şimdi bak dünya hükümlerinde biz insanların neyine dünya ahkamlarında biz insanların neyine hükmederiz zahirine hükmederiz doğru mu? zahiren ya mümindir ya insan ya kafirdir var mı arası? arası yok ya mümindir ya kafirdir şimdi zahirenin makamı hangi makam? yani hükümleriyle alakalı makam doğru mu? Neden? Çünkü azap edilecek azap edilenler azap edilme dünya hukuklarıyla dünya ahkamlarıyla hani miras gibi had cezaları gibi değil mi? şöyle azap etme gibi dünya ile alakalı İslam'ın ahkamları var işte dünya ile alakalı İslam'ın ahkamlarında İslam neye hükmediyor? zahire hükmediyor zahiren nedir? zahiren eğer insan çıkan şey varsa insanda o insan nedir? Mümindir doğru mu? o yüzden bak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o mümindir dediğinde cariye kamil imanını kastetti imanın aslını imanın aslını kastetti çünkü insanın kamil olduğunu bilmen için değil mi? onu zahiren tanıman lazım değil mi? mutlaki olduğunu görmen lazım ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki kelimeyle onu mümin yaptı yani bu kamil iman sahibi midir dedi yani müminin e, kamil bir iman sahibidir diyemez Nebi Sallam iki cümle eğer öyle olsaydı onu ne için de söylerdi Bahattin de söylerdi değil mi? Şimdi söylediklerine karşı cevap veriyor söyledikleri ne? Sen Allah'ın Resulüsün Allah da semada bir insanın kamil mümin olması için bir kişi şey yeter mi? Değil mi? Çünkü neden? Asıl müminler kimler? Allah'ın olduğu zaman kalpleri üzeri namazı kılarlar vesaire verdiklerine imkan e, verdiklerinden ne yaparlar? İmkan e, e, infak ederiz Şimdi cariyede daha bunun böyle olup olmadığı belli değil Ama gel saat hadisine Saat hadisinde Saat hadisi makamı tepkiye makamı diye makamı olduğu zaman işte insana kamilinin şeyini vermek zordur anladın o yüzden tezkiye makamında ne olur? net olur inşallah'ı anlattık değil mi inşallah bazen inşallah bir, bazen inşallah dersleri mi kendi nefsini tezkiye etmemek için yani inşallah müminin dermeden kendi nefsini tezkiye etmemek için çünkü mümine imanın kemali de geliyor mümin aslında doğru mu? ben, ben mümin derken şu lafın içine ben kamil müminim lafı da girmiyor giriyor değil mi? çünkü mümin lafı kamil müminleri de kapsar tek başına olsa imanın aslı olanları da yani zayıf imanlı olanları da kapsar çünkü bu genel bir lafı o yüzden biz inşallah deriz burada anladın mı kendi tepkilerimiz için selef mesela 5 sebepten dolayı inşallah demiştir bunlardan bir tanesi tepkilerden kaçınmak için anladın mı? o yüzden bak şimdi ee, mesela bak Allah subhanahu ve teala ne diyor men katala mu'min katan katan fetahriru rakabetin mu'min kim bir mümini yani hata olarak hata, hatadan dolayı bir mümin öldürürse ne yapması lazım mümin bir köle azat etmesi lazım doğru mu şimdi senin diyelim sen birisini öldürdün ama senin kelam var fasık sana mazal edemezsin bu ayeti yok edersin şüphesiz yani illa böyle takvalı bir mümin kamil bir mümin şöyle mi arayacaksın yok ümmet icma etmiştir ki bütün ümmet bütün fırkalar bütün tarifler icma etmiştir ki senin kölen kafir olmadıktan sonra en fasık bir köle bile olsa azap ettiğin zaman bu ayetin ha, bu e, ayetin e, kapsamına göre ha, o zaman Allah yeryüzünde yaşayan en fatih insanlara ne isim verdi? Ne isim verdi? Ne isim verdi doğru mu? Neden? Çünkü neyle alakalı? Dünya ahkamlarıyla alakalı bak şöyle da etmeyle alakalı doğru mu? Mesela Allah subhanahu wa ta'ala ne diyor başkaları? Ve le emmetin mü'minetin hayrın min müşriketin ve lev Ne diyor? Mümin bir kadın bakın müşrik olan bir kadından hoşunuza gitse dahi nedir? Daha daha iyidir. Şimdi burada Allah subhanehu ve teala mümin bir kadın derken yani mümin kadın müşrik kadından daha hayırlıdır derken imanı kamil bir mümin kadını kastediyor yoksa mümin olsun da e, hangisi olursa olsun müşrikten daha iyidir şüphesiz ki ikincisi mümin illa Allah subhanahu yani mümin olduktan sonra müşrik bir kadından nedir? daha hayırlıdır anladın mı? Yani, mümin olduktan çünkü Allah subhanahu wa ta'ala şöyle bir şey, şey demiyor yani kamil mümin müşrikten daha hayırlı böyle bir şey yok mümin olduktan sonra her zaman nedir bir müşrikten daha hayırlı bak dünya ahkamlarıyla alakalı evlilik nikahlı sayı şey tamam insanların zahirinlikle hükmedilir dünya ahkamlarıyla alakalı zahiren de mümin diyen anladın mı? İslam'dan çıkaran fiil işlemeyen bir insan zahiren nedir? mümindir en fasık da olsa o mümin aslında şey mümin kimini alır ancak bu şartlarda ne bir şart eğer imanın aslı kastediliyorsa kamil imanın aslı itibar alınarak mümin ismini ne yapıyor alır mesela başka bir örnek Allah subhanahu wa ta'ala ne buyuruyor وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ Allah ve Resulü bir hüküm hakkında hükmeder bir durum hakkında hükmederlerse mümin erkek ve mümin kadının başka bir şey seçmeye ne hakları yoktur şimdi fasık bir insan bu ayete dahil midir mi? Ee, insan diyorum yok o fasık hariç halbuki Allah yeryüzünde yaşayan en fasık insanın ne ismi yaptı? neden? çünkü zahiren dünya hakemlerinde insanlar ya mümindir ya kafir ortası yok yani Allah subhanahu ve teala mesela ee, Arabiler ne dedi? İman iman ettik dedik Allah subhanahu ve teala ne dedi? Hayır iman ettik demeyin Ne dedi? Müslüman olduk diyor, Müslüman olduk diyor doğru mu? Şimdi Allah subhanahu ve teala bunlardan mümin ismini zikretti Şimdi bunlar mümin değil mi? Böyle saçmalık olur mu? Onlar mümin değil Ama Allah buna rağmen ne dedi? İman ettim demeyin Neden? İslam olur? neden Allah subhanahu ve teala'nın burada onlardan nefrettiği imanın aslı mı yoksa imanın kemali nefrettiği imanın kemali değil mi imanın aslı değil aksi halde onlar aslen İslam aslen iman olmazsa bunlarda hiç aslen bunlarda hiç iman olmazsa Allah subhanahu ve teala nasıl diyecek bunlara iman olduk diye anladın mı zaten Allah onların durumlarını açıklıyor madem orada onlar onların münafıklığı diye bir şey de söz konusu kalmaz Allah durumlarını açıklıyor onlara Allah ne diyor bak onların İslam'ını ısrar ediyor İslam olduk din ama iman olup demin neden imanın hiç kalplerinize girmedi iman, imanın aklın kalplerine girmedi yani bunlar hiç Allah arasında inanmıyorlar mıydı yoksa imanın kemalin kalplerine kalplerine imanın kemali anladın mı çünkü ne derim benim de bir sürü örnekler vardır konusunda bir şeyin ya aslı nefli olmuş ya da kemale nefli olmuş burada imanın kemale nefli katlanılmış yoksa olmaz Allah'a ve Resulüne inanmayan bir toplumumuz nasıl iman katlanılmıştır anladın mı? mesela la imanın iman da emanete de emanete olmayanın imanı yoktur şimdi emanet olmayan insan iman yok yani kendi bir iman yoktur imanı zayıflamıştır ya da farklılığa girmiştir bu bir şey Eskiden bu biz Allah subhanahu wa ta'ala bir sürü örnek verdik en fasık insan da mümin maalesef neden? çünkü imanın aslı kastediyor o yüzden bir fasığa bir insan soru sorsa bir, bir fasık mümin midir? değil midir? deriz ki bak bir insan eğer imanın aslını kastediyorsak evet mümindir anladın mı? ama imanın kemanı kastediyorsak orada ona ne deriz? müslüm deriz müslüman deriz veya e, imanıyla mümin hakkıyla e, günahlarıyla fasıktır o, o kaybı verdiğini müminin bir imanihi fasıkın bir kebiyatı imanıyla mümin günahlarıyla büyük günahlarıyla ne? fasıktır anladın mı? o yüzden fasığın fasık bir müminin alacağı en güzel isim deriz ki ya buna dersin ki Müslüman ya da mümin diyebilir misin? şart dersin bir şartla imanın aslını katlıyor özellikle dünya hükümlerinde o bir satılan bir cariye sordu cariye bir cevap verdi o mümin dedi neden çünkü orada azar edilmiyor mu azar edilme dünya ahkamlarıyla alakalı yani zahiri hükümlerle alakalı zahiren bak demek Allah'ın Resulü dedi Hem? o yüzden mesela bize geliyorlar şimdi bak geliyorlar bize diyorlar ki hücrelerin şubesi amel imandan yüzeyim neden amel imandan yüzeyim bölüm cariye hadisi ee, ne oldu cariye hadisine Nebi Sallam ona sordu ben kimim sen Allah'ın Resulüsün Allah nerede Allah tamam üzerinde o mümindir değil mi Nebi Sallam bak ne amelden bahsetti ne cariyenin bir amelini gördü diyerek ona ne isim verdi mümin ha demek ki amel imandan değil eğer amel imandan olsaydı Nebi Sallam ona mümin diyemezdi şimdi bu onların cehaletidir onların bu onların neyi? cehaleti aksi halde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem birçok ee, kalbini bilmediği insanlara da mesela cariyenin amelini bilmediği halde onun bilmediği kalbini bilmediği insanlara da mümin dedi neden? çünkü onlara dünya hükümleri zahiri hükümler uygulanır anlatabiliyor muyum? yani düşünsene o, o cariye e, ondan sonra İslam'la alakalı hiçbir şeyini zahir etmese namaz yok, oruç yok, zekat yok hiçbir zaman şehadet yok Müslümanların mektuplarında hiçbir zaman bilmiyor, İslam adını hiçbir anlam işlemiyor o zaman zaten ondan ne için işlemiyor? ondan zaten anlıyor musun? O yüzden e, biz diyoruz ki eğer bir insan Kur'an'ın bazı naslarını alıp bazılarını terk ederse sünnetin bazı naslarını alıp bazı naslarını terk ederse anlatabiliyor muyum? o zaman kitabın bir kısmını iman edip bir kısmını küfredenlerin istiyorlar doğru mu? Ve onlara reddiye veriyor şimdi diyoruz ki cevap Nebi Sallallahu diyor ki kim la ilahe illallah derse cennete girer Hadis, hadiste şey var mı? Ee, kalp var mı? kalp geçmiyor bunu sadece sözü geçiyor o zaman kalple inanmasına gerek yok Müziğe bunu diyemez diyemez neden? Çünkü müziğe sözüne başka rivayet var başka hadisler o zaman bir bütündür şey sen her mevzu siyasında ele alacaksın tabii ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem geri gelmiş en fasık insana da en fasık insana da şey e, e, geri gelmiş en fasık insana da Allah subhanahu wa ta'ala mümin kimlerin siyasıdır tamam o yüzden ahi e, Allah'ın izniyle bundan dolayı saat hadisi olsun cari hadisi olsun mümin şöyle azab etme bunlar ne demek olsun hepsi maruf hiçbirisinde işgal yok hepsi e, fıkhabilmeye müsaade tamam mı? işte akıda eğer bu kaydı fıkh edersen mesela cariye ailesinde küçükleri ne yapmış olursun? Üretmiş olursun veya henüz hani iman kalplerine girmedi ayetini doğru anlarsın iman kalplerine girmedi yani ondan hiç şimdi Allah'a Resulü'nden mi nasıl diyecek eğer Allah Resulü'nden mesela ee, Allah onlara nasıl Müslüman diyecek ya Allah onların zahirini etmekte Allah e, Allah zahirini etmekte mümin de diyor orada niye demedi o zaman orada da mümin de şeydi zahirini etmedi çünkü başlarda zahir etmedi mümin dedi mesela Nebi Sıkkırlamış arıyor anladın mı onda iman var iman kalplerine girmedi hümmetiyle alakalı hümmeti her zaman küllünün hümmetini gerektirir bütünün yani iman kalplerine girmedi yani imanın bütün kalplerine girmedi anladın mı? İmanın kalpte ve kalpteki durumu da nedir? derece derecedir taktik de derece derecedir bunun hepsini anlattık derslerde İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi ya Rabbim nasıl öldürücü bitiyorsun bana haber ver inanmadım inandım ama kalbimi inanmışım diğer mainne kalbi sahabeler sahibinin müdürlüsün sebepten vesaire diğer tabiinden nasıl teşhir ettiler bunu ey bu evzâ bir iman iman yani imanına iman asıl ya da kalpteki imanda bile derece var yeter ki o en alt derece şüphe olmasın yoksa kalpteki tasdikte de verilmez nedir akıl verilir o yüzden henüz iman kapsamına girmedi mevzu imanın ee, tamamının kalbe girmesi değil kalpteki derecesinin şu an ee, kamil mümin ismini alacak dereceye varmaması orada ne tamam o yüzden Allah'ın müstehane Şimdi tabi altında Subhanallah Hem yanlış anladılar yanlış anladılar Bunun hepsi şikayet ediyor Yani nasıl hala bu durumlarının Kadın anlamak mümkün değil O yüzden işte yani anlamak mümkün değillerken Şu yoksa ortada bunlar mümkün söyledi de Anlamak mümkün değillerken bu tacip bağlamını içerilmiş şeyler Sebebi mümkün yani İnsanlar alimlerden uzak olduğu müddetçe Sebepsizce bundan uzak olduğu kitapları kafalarına göre okudukları müddetçe Bukhari Müslüm kafalarına göre okuyup anladıkları müddetçe veya ilmaz kitaplarla başladıkları müddetçe kafalarına göre meal okuyup anlamaya çalıştıkları müddetçe her zaman isim sıfatlı olsun her zaman imanda olsun uluhiyette olsun uluhiyette olsun birçok mevzu eksiklerini çoklar hiç anlayamayacaklar bunu her zaman söylüyoruz biliyoruz Anladın mı? Onlar bunlarca örneklerini görüyoruz, yaşıyoruz Şimdi şimdi e, dersimiz kadar oldu e, bir 15 dakika daha devam ediyoruz inşallah 2 e, dakika mola tamam Kur'an için tamam görüşürüz Üçüncü Şimdi ahim Selef şimdi asılmış şu Selef kitap ve sünnetin delalet ettiği üzere imanın aslının kalplerinin tamam aslının imanın aslı nedir? imanın aslı kalptedir bu ise kalbin sözü ve ikrar tasdik, muhabbet beğenmeme vesaire gibi kalbin amelleri amelleridir tamam aslı kalptedir bu kalpte olmasının kırar hastalık etmesi kalbin kırar hastalık etmesi muhabbet olması kalbin boyun olması gibi anlamlandır tamam aslı ancak bunun gerekli, gerekliliği azalarda zuhur etmesi gerekir tamam şarttır azalarda bunun gerekliliği zuhur etmesi gerekir her kim bunun gerekliliğini azalarda gerçekleştirmezse bazen bu kalbinde iman, iman olmadığını işaret eder bu kadar diyoruz ki bak imanın aklı kalptedir ancak bunun gerekliliği kalpte olan bu imanın gerekliliği huzurlarda azalarda ne yapması gerekir huzur etmesi gerekir her kim bunun gerekliliğini yani bunun gerekliliğini azalarında gerçekleştirmek için bazen bu kalbinde yani bu gerçekleştirilmemesi kalbinde iman olmadığını işaret eder bazen de mesela şey gibi mesela mutlak olarak tevzi etmekten imtina eden gibi çünkü bu insanlar mutlak olarak tevzi etmekten imtina ediyor ney delalet eder kalbinde iman olmadığına delalet eder mutlak olarak ama bak lafızlarına dikkat yani direkt namaz kılmamaktan bahsetmiyoruz bu istatın da bunlar zaman şey mutlak olarak tevbe etmekten mümkün alıyor yani düşün ki bir ülkenin hadisi emiri ona emrettiği halde bak kıl seni cezalandıracak kılmazsan seni öldürecek tevbe etmek şimdi bu tevbe konusu kalan gelecek mi biraz yani zorlandığı halde tehdit edildiği halde veya e, peşinde, peşinde o birilerinin evet onu yakalayacağını bildikleri halde bütün mutlak bütün konularda yani tüm mutlaklığıyla beraber imtina ediyorsa bu kişi kalbinde iman olmadığına beraber bazen de kalbindeki imanı zevkine beraber. o yüzden bu çıksın bu vakit eğer kalben iman ettiğini iddia eden kalbinde iman iman olduğunu söyleyen kişinin bu iman kalbindeki bulunan bu boyun muhabbet bu azalara zuhurmaya gerekmiş tamam bunu anlattık ya ancak bunun gerekliliği olur eğer gerçekleştirmeyen bir insan bunun gerekliliklerini kalbinde olan bu durumun gerekliliklerini gerçekleştirmeyen bir insanın kalbinde bazen ya iman yoktur mutlak olarak secde etmekten imtina eden bazen de kalbindeki imanın zayıflığına dolayı olan mesela ne gibi cemaat namazını fark etmek anladın mı? fark etmek o dinde zayıflıktır çünkü imanı zayıflar tamam çünkü bakın bakın dikkat edin çünkü kişide kudret ve iradenin olmasıyla beraber bak kişide iki şey bulunur mesela bir şey yapmaya kadirdir ve o şey yapmayı irade ediyordur bir şey yapmaya kadirdir ve bir şey yapmaya irade ediyordur ne gibi sen sandalyeyi tutuyorsun yerinden sandalyeyi yerinden kaldırmak istiyorsun bu irade var sende bir de kaldırmaya neyin var senin kudretin tamam şimdi bunu bu tutarsın diyoruz ki bak kişide kudret ve iradenin olmasıyla beraber gerekli olan şeyi yapması gerekir doğru mu? Yani eğer bir şey istiyorsan da onu da, ona da kaldırsın onu yapman gerekmez mi? Gerekir değil mi? Yani ölçü olarak Eğer yapmıyorsan ha, aferin, çok güzel maşallah bu ya iradesinin yani isteğinin zayıflığına ya da hiç olmadığına delalet eder doğru mu? ya istemediğine delalet eder ya da istiyor ama el arz delalet eder doğru mu? abi bizim insan bir şeyi çok istiyorsa he? ve ona da gücü yetiyorsa yapmaz mı? Halbuki imanın aslı bak şimdi imanın aslı şimdi şöyle diyemezsin ya bir insan dünyayı çok istiyor ona kudreti de var ama buna rağmen yapmıyor diyor yok tam bir istek değil ki değil mi? çünkü onun istemesini zayıflatan tamam e, fiziki noktada istiyor ama kalbi noktada istiyor mu insan istemiyor korkusundan dolayı mesela anladın mı o yüzden diyoruz ki bak kişide tam bir kudret ve iradenin olmasıyla beraber aslında o aslında daha doğru kullanmanız lazım kudret ve irade değil tam bir kudret ve iradenin olmasıyla beraber mutlaka bir insan bir işi yapar mutlaka başka bir alternatif yoktur eğer yapmıyorsa ya tam bir kudrete sahip değildir yapamıyordur ona kadir değildir ya da iradesinde isteğinde ne vardır bir zayıflık vardır veya o iradesini engelleyen başka bir iradesi vardır o yüzden ilk iradesine tam irade denmiyordur anladın mı o yüzden tam kudret ve tam iradenin olmasıyla beraber gerekli olan şeyi mutlaka ne, yap ne, yap ne yapması gerekir yapması gerekir eğer yapmıyorsa bile iradesinin yani isteğinin zayıflığına delalet eder ya da hiç olmadığına yani isteğinin veya iradesinin hiç olmadığına delalet eder kudretinin veya hiç olmadığına delalet eder doğru mu? Halbuki imanın aslı selefin kelamına baktığımız zaman kalpte olduğudur ama bununla beraber iman kalp ile tatlı dil ile tar ağzalarla zaten bundan dolayıdır ki ahir imanın müsemması ıslat edildiğinde bunun hiçbir şey kılıçtan söyler söylediklerini söylediklerini hiçbir söyler şey zaten bundan dolayı diyor şey kılıçtan imanın müsemması ıslat edildiğinde kalp söz ve azaların annemliği mutlak olarak hani dedik ya benim mesela mutlak olarak iman lafını kullanıyorum şimdi ben sana diyorum ki ahiret iman güzel bir şeydir bunun içine ne girer kalbi kalp girer söz girer mutlak mutlak mutlak aynı şey hepsi yani iman eşittir ne olur bunlar belirtiyor zaten o yüzden mesela Ademoğlu'nun tabiatında kadir olduğu halde mutlak olarak ameli terk edenin kalbinde iman olması imkansızdır Adem oğlunun tabiatında kadir olduğu halde o ameli yapmaya kadir olduğu halde mutlak olarak ameli terk edenin kalbinde imanın olması imkansızdır öyle ki eğer kalpte olanın tahakkuku gerçekleşirse zaruri olarak zahire tesir etmesi gerekir çünkü bakın kesin irade bir kudret ile beraber olursa bu lafızlara dikkat edin bunlar önemli lafızlar yani çok önemli lafızlar eğer tam bir istek tam bir dikkat ve tam bir kudret ile beraber olursa bir insanın tam bir isteği tam kudretiyle beraber olursa bütün akıl ehlinin ittifakıyla o kadir olan şeyin vuku bulması gerekir doğru mu? o kadir olan şey vuku bulur yani mesela ben evvelaka benim tam şu saat yani mesela önümde bulunan sandalyeyi kaldırmaya tam bir isteğim var tam bir isteğim ve tam bir kudretim var değil mi? bütün akıl ehline göre onun vuku bulması gerçekleşir vuku bulmaması imkansızdır kesinlikle mantıklı hiçbir örnek veremezsin. yani kaldırılmamasına dair hiçbir örnek bulamazsın dersin ki bak şimdi Allah engelleyebilir ne deriz o zaman demek ki kudretin tam değil orada neden çünkü Allah'ın kudretine karşı gelemez. dedim ki e, 10 kişi üzerine oturdu ha. o zaman burada kudretin tam ne? değil eğer kudretin tam olsaydı 10 kişiyi de kaldırır anladın mı? ancak normal bir insana normal bir insanın amel etmesini Allah subhanahu ve teala ondan istemiş mi? çekemeyeceği yükü ondan almış mı? İşte o zaman amel etmek noktasında Allah normal olarak genel olarak insana kudret vermiştir değil eğer aynı bu kudretli insan tam olarak istiyorsa bu ameli ne yapması lazım gerçekleştirmiş lazım eğer o ameli gerçekleştirmiyorsa o zaman demek isteğinde ne var isteğinde bir eksiklik işte bu isteğindeki eksiklik yaptığı terk ettiği amele göre ne yapar ahir ona hüküm verir her zaman söylediğimiz üzere amelin terkini de bir mesela sana sorsam amelin tarzı nedir? amelden kastın eğer amelden kastın Allah'ı sevme ameli çok tercih nedir? küfür olur eğer amelden kastın ee, kitaplara inanmak amelinde kalbi amel çünkü bu nedir? tercih küfürdür amelden kastın Allah'ı sevmekse tercih küfürdür amelden kastın La ilahe illallah sözünü söylemek de şehadeti söylemek de tersi küfürdür Eğer amelden kastın namazın tersi ise medak istilah var Orucun tersi ise küfür olup olmadığında var istilah var Selefin altında Zekat da selefin altında istilah var Hac da selefin altında istilah var Bunların aşağısındaki ameller ise selefin ittifakıyla terk eden kafir olmaz Mesela amelde iyilik gibi yoldan ve şeyleri kaldırmak gibi ee, çocukların arasında adil davranmak gibi işçilerin e, maaşında adil davranmak gibi bunların terkinde icmaen küfür değil anladın mı? o yüzden diyoruz ki ahiret kesin irade yani kesin istek tam bir kudret ile birleşirse bütün akıl ehlinin itlakıyla o kadir olan şey var ya mutlu bulması gerekir mesela benim tanıştığım var tam da kudretim var Kabir olunan şey ne? bir sandalye yani kaldırılmasıyla alakalı bir sandalye ne isimleri? Kabir olunan şey değil mi? ama o kalkmasa sandalye buna rağmen bütün isteğine rağmen ve kudretine rağmen ve kudretinde bir eksiklik var ve isteğinde bir eksiklik kudrete görünce Allah subhanahu ve teala çekemeyeceğini düşünmeyeceğine göre çekemeyeceğim yükü yükü yükten dolayı yani sana yükten dolayı bir amel istemiyorsan zaten ama amel etmedin ah, denmez öyle sen mağdurmuşsun ama amel etme kuvvetin olduğu halde tam bir kuvvetin olduğunu yapmıyorsan işte bu neye delalet işte sürgüne delalet iç bakışının iradenin zayıflığına gelen bu iradenin zayıflığı sonucu bir amel terk eden Herkes bir amele göre ne yapar bu insan hükmü alır tamam eğer kalpte Allah ve Resulünün sevgisi varsa emirlerini tatbik etmek varsa nevilerini vaat ettiklerini tehdit ettiklerini tatbik etmek varsa böyle bir kişinin bütün bunlarla beraber Allah'a mutlak olarak sevgi etmesinin imtina etmesi ahi imkansızdır mesela bir insan der ki ya namaz tamam farzı kılmaz ve oruç ama bak buna mutlak terk etti denmez şu manada mutlak terk etti denmez o adamın şimdi babında söylemiyor yani ne bakta söylemiyor düşün ki adamı diyorsun ki bak eğer namaz kılmaktan sen kadıya şikayet edileceksin ve öldürüleceksin ve adam öldürüleceğinden emin buna rağmen hepimizde bu imanda he, kalbinde iman olmadığına devam edilir anladın mı? Selefin mezarı budur her kim zahiri amelleri mutlak olarak terk ederse bir insan kafirdir mutlak olarak yani çünkü bir insan o yüzden zahiri ameller imanın nedendir? sıhhat şartındandır zahiri amelleri külliyen terk ederse bu bütün kafirdir ha böyle bir insan bulunur mu bizim mezunumuz anladın mı? veya böyle bir insan Allah'ın seçelim mi bizim mezunumuz değil adam itibarında kaza etmek lazım akşam gidiyoruz için namazlarını kaza edildiğini bilemez onu kaza araştırıldığı bir hüküme varır onu teşhir eder ve okumak bu iştahın özgür bunun için değil hükmü burada beyan ediyoruz anladın mı? o hükmü bizim anlamları bilemez şehadet zaten tevkirin olsun da anlayacak ama insanlar daha imanı imanı anlayamayan insanlar 3 nokta 5 nokta çöküşü tekfir ediyor imanı anlamayan insanlar 3 nokta 5 nokta bütün her türlü İslam'ı takılır anladın mı? hepsi müşürler hepsi şerefin tohumundan alimlerimizden uzak olmaktan kaynaklanır o yüzden her kim zahiri amellerini mutlak olarak takip etse bir insan kafirdir ama bilgilerini kaybederse bize göre ne yapar değer kaybeder mesela bir keretin mevzuları bırak mesela harb rahimallah İshak bin Rahabe'den mesela naklettiğinde ne diyor diyor ki mesela müdyenin şöyle aşırı sözleri vardır diyor İshak diyorlar ki bunlar dinleyiciler bunu şimdi hak söylüyor diyor ki dinleyicilerin aşırı sözleri var bunu diyorlar diyorlar ki diyor, her gün tarz namazları Ramazan orucunu kalıp zekatı haccı ve diğer bütün tarzları, onları inkar etmeden sadece terk ederse onları teşvik etmeyiz onun işi Allah'a kalmıştır çünkü o bunları ikrar ediyor işte böyle bir, bir söz mücrelerin görüşüdür mürciyelerin şöyle aşırı sözleri vardır ne diyorlarmış bu mürciyeler her gün farz namazları olsun sonra namaza, ramazan orucunu zekatı, haccı ve diğer bütün farzları onları inkar etmeden sadece terk etse o insanları tekfir etmeyi diyorlar mürciyeler yani insan kafir olmaz diyorlar onun işi Allah'a kalmıştır diyorlar diyorlar çünkü bu kişiler nasıl olsa bu amelleri inkar etmiyorlar sadece yapmamak etmiyorlar mürciyeler böyle diyor bunu dememiz de değil işte bunların mürciye olduğunda hiçbir şey olmuş anladın mı? Bak çöpün de böyle zahiri ameller imanın sıhhat şartındandır zahiri amellerin yokluğu imanın kişi imandan çıkılır kafir olur hüküm babından çıkılır tamam mı? Sıra bunu işte Fethullah ve İlmer Ece Rahmetullah anladın mı? bu nakli söyleriz bundan maruf buna benzer onlarca şey var tarafından şeref arasında ölçümde icma edildiğinde hiçbir şüphe yok bunun aksini müziyetten etkilenmiş bir sözdür bunun aksine olmaz işte, işte akıl bütün bunlardan bunun kendinde dediği gibi bütün bunlardan yani hamdeli Maliki Şafi fukahalarının bakıkları Hanbeli Maliki Şafi fukahalarının müteahhirlerinin yani sonradan gelenlerinin bazılarının galata, galata ortaya çıkıyor tüm söylediklerinin hataları ortaya çıkıyor bunlar diyorlar ki bunlar öyle bir paraza bir şey söylüyorlar ki vuku bulması için husus diyorlar ki bunlar mesela diyorlar ki vücudiyetini ikrar etmekle birlikte mutlak olarak namaz kılmayan bir kişi üç kere tövbe edilir buna rağmen kılmakla öldürülür diyoruz ancak kafir olarak mı öldürülür yoksa fasık olarak mı öldürülür iki görüş vardır diyoruz bu halaktır büyük bir hata bir insan bütün zorlamalara rağmen kadının bir yarısına rağmen bir insanın namaz kılmaması kendisinin öldürüleceği söylendiği halde namaz kılmaması tamam mı? namaz kılmaması o, insan, o insanın kafir olduğunu gösterir kalbinde iman olmadığını gösterir yani düşün ki nasıl olacak ki şöyle bir mümin tamam bir mümin düşün ki e, üşengeçlikten dolayı yani bir insan düşün ki üşengeçlikten dolayı namaz kılmıyor hadi bununla bak bunda şöyle parasını bir islam ama düşün ki böyle bir kimseyi bütün yorullara rağmen zorlamalara rağmen seni öldüreceğiz buna rağmen kılmıyor demek ki bu mümin bir İslam kalbinde iman yok inanmıyor ki öldürülmeyi dahi ne yapıyor akıl bu göze alıyor anlatabildim mi o yüzden e, bunun fakir bazı hanbeliler malikler ve şafilerin bu konudaki galata ortada şeyhun İslam'da da bildik bunlar diyor ki üç kere tövbe ettirildi zorlanır sonra öldüreceğiz vesaire sonra üç kere tövbe ettirildi vesaire ee, eğer hala buna rağmen kılmıyorsa bir insan öldürülür tamam böyle kadar bir şey var ama çıkarmıyoruz diyorlar ki kafir olarak mı öldürülür yoksa fasık olarak mı öldürülür şimdi mesela diyelim ki zina yapan öldürülmez mi öldürürsünüz ha öldürür ee, kafir olarak mı öldürülür fasık olarak mı öldürülür fasık olarak öldürülür değil mi imandan çıkmaz zina bu konuyu da tartışmıyorlar diyorlar fasık olarak mı öldürülür kafir olarak mı öldürülür şüphesiz ki bu insan kafir olarak öldürülür kafir mi olacak hem kefen kılı mı namazı kılınmaz ee, işte leşi korkmasın diye bir şey çıkıyor. bu hükümle alakalı bir şey oldu o yüzden bu iki görüş mütekaddim tarafı yok müteahhir bazı mesele ve tabi olan bazı müteahhir imamların söyledikleri şeyler sebepte böyle bir söz yok mütekaddimmerde böyle bir söz yok böyle bir insan olarak bir kafir halbuki şey bu şöyle yani bunların söyledikleri misafirlerin şeriat ve imamların hakkında zalan bir şeydir çünkü böyle bir kişinin kalbinde iman olmasını imkan Şeyhülislam ve bunlardan bahsederek tavaya bakabilir inşallah önümüzdeki dersten itibaren selefin imanla alakalı tavsiyeli bölümlerine tekrar başlamış olacak çünkü 13 ders boyunca sizler yardım anlattık bir şey derslerde itibaren bugün usuller kaideler anlatıyoruz ama tavsiye olarak artık bundan sonra çorapın bölgelerini sergileyelim yani nasip edersin Hazallahu alim kullahu ala nebina muhammadin ve ala aleyhi